La mondo quietigas. Dum la coronvirusa pandemio, vibradoi de la terro, causitai de la homo, malfortigis, IE quindec procentoi. Tiel quiete estis neniam, ecte la comenzo de la mesuradoi. Cristal clara aquo fluas tra la canaloi de Venezio, delfenoi nagas en la havena baseno de Cagliari, cae vulpoi curagas curi tra antau giardenoi de Berlino. La mesurae pasioi por catenigi la cron donatis en quelcae locoi spiran pauson alla natura medio, suferanta sub la homo. Exemplare venis birdoi al parcoi en urboi. La cronvirusa criso sur nia planedo alportis verain mesureblain efficoin de la limigoi de la publica vivo, kiel tion montras nun studajo, kiu aperis en faca giornalo. La vibradoi de la tero, causitai de la homo, inter marto cae maio de citiu iaro, reductigis je la duono, Ciel tion rapportas te amo de sismologoi. Tio estas la plei longa sisma riposa faso ecte la comenzo de la registradoi. Ciam homoi promenas tra urbo centroi, cae constru machinoi laboras, au aviadiloi tondre sur tio igas la grundon tremi quiu loggias en proximezzo de fervoiai reloi, tiu sentas, ciel la subgrundo ec vibras, ciam al proximigas traino. Tiui sismai ondoi, je alta frequenzo, disvastigas sur la surfazo de la planedo. Por sismologoi, la limigoi de la publica vivo estas unica experimento. Plei fortai estas la hom causitai vibradoi, dum labortagoi en la proximezzo de grandai urboi. Cristnasco cae jarfino, cae la Cina noviara festo, provisas ciu jare iom pli quietain fasoin. Tamen, ion tian, ciel la actualan riposan fason, la autoroi de la studajo, gis nun neniam spertis nia studajo montras unua foie, kiel precise homai activezoi influas la exteran tavolon de la terra cae la ter mantelon, cae tio povus helpi pli clare distingi inter homai cae naturae mugiadoi, diras cun autoro de la studajo. Kiel mugiadon, prescribas la sismologoi la daura in movigio in della terra grundo qui ne in estas causitai de certa evento qui el exemple de tertremo. Naturae natura i i por sisma mugiado estas exemple marai ondoi au stormoi la terra vibras an causen homoi ciu arbo qui u flexigias per pusho de vento transtonas tion svingon alla subgrundo. Tiu natura mugiado ne estas influebla per homai intervenoi. Por sismologoi, la reductita publica vivo estas comparebla cun unica experimento. Ili povas excii pli pri la natura mugiado. e bruoi de la homa civiliso ne plu genas tion oni conas el la arbaro. En la silento cascigas necredeble multai bruetoi. Oni devas nur ausculti.